بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد تنمشكر الله سبحانه وتعالى نا تنمتميه tunamtumia sala na salamu محمد صلى الله عليه وسلم Karibuni ndugu zangu katika nasaih fi islah albuyut silsila za mihadhara zilizotolewa na Sheikh Khalid bin Dahwi al-Dhafiri rahafidhahu tabaraka wa taala. Tungali katika muhadhara watatu ambapo Sheikh anazungumzia haki za wanandoa wawili na katika darsa iliyotangulia tuliweza kuanza na biidhnillah tabaraka wa taala leo tutaendelea kutoka pale tulipofika na misho tulifika anaposema Sheikh rahima hafidhahullah sanadhkuru fi hadhihi alkalimati ma jaa 'ani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama au fi kitabillahi min bayani huquqi az-zawjah na tutataja katika wasia huu au katika kalima hii yale yote ambayo yameweza au baadhi ya yale ambayo yamepokewa kutoka kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam au kuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala yale ambayo yanabainisha haki za uh, eh, azauja haki za mke kwa sababu huyu mke ambaye yuko pale nyumbani mwako si tu mtu ambaye ameletwa pale kwa we, kwa wewe kumfanya unavyotaka la Uislamu umempatia haki zake Uislamu umempatia majukumu yake anayofaa kufanya vile vile na Allah subhanahu wa ta'ala ame, ame, amefanya ameweka majukumu mengi juu ya wanaume kuhusiana na wake wao asema wa hadha bayyanahu shar'u na hili Uislamu umeweka wazi wabayana ahamiyata na ukabainisha umuhimu wa hilo Sheikh asema laysat almas'alatu mas'ala takabbur. Jambo siyo mwanaume kujiona kuwa yeye ndio mwenye kusema pale nyumbani akajifanyia anayoyataka au almas'alatu mas'alatu nadhara ila almar'ati ala annaha duna dhalik au nikumwangalia mwanamke kwa jicho la kumdunisha au kumchukulia ni kana kwamba yeye ni mfanyakazi pale nyumbani umemleta pale akufanyia kazi wewe na jamaa zako na wazazi wako au wa annaha jaat litakhduma litakhdima faqat na kuwa yeye yuko pale tu kuweza kufanya khidma pale nyumbani na kufanyishwa kazi anavyotaka mume bila kutazama Uislamu inasema nini la bali mas'alatu mas'alatun shar'iyyah bali jambo hili ni la kidini Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyewaamrisha nyinyi kuchukua hatua za kidini ambazo zinawaleta pamoja kama mke na mume kwa hivyo sheria ambayo yafaa kuwaongoza pale nyumbani iwe ni sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama vile wewe waweza ukamnasihi mke wako, waweza ukamkosoa mke wako, waweza ukamuelekeza mke wako na kumrekebisha, vivyo hivyo yeye pia ana haki za kufanya hivyo, kukuongelesha kwa uzuri, kukurekebisha, kukunasihi, kukuelekeza, kukufunza hata ikiwa wewe una ilmu chini yake hasa ilmu ya dini na jambo hili na ni majukumu ya kila Muislamu kwa mwingine hasa kwa mke na mume Allah Subhanahu wa Ta'ala asema moja katika sifa za watu watakaopata mafanikio mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala watu ambao watajiepusha na hasara katika hii dunia na akhira Allah asema watawasaw bilhaq wakahusiana wao kufuata lile ambalo kwamba ni la haq watawasi na neno alilotumia Allah tawasi ni ala sighati almufaala yani wewe wanipatia wasia na mke pia vile vile anakupa wasia kwa hivyo watu wanapeana nasiha, watu wananasihiana, wanaelekezana, wanakumbushana. Kwa hivyo wewe unapokumbushwa una, una, una na mke wako takabbur isikupanda na kusema kuwa mimi ndio wa kusema hapa mimi sifai kuambiwa la ikiwa wewe hii ndio itakuwa hali yako basi jua wewe ni minal khasirin fi dunya wal akhirah kwa sababu asema ibn Sa'd rahimahullahu tabaraka wa taala kama ilivyokuja katika hilyatul awliya في قول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر أسمى هي خسارة ambayo ama Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja sababu yake hupatikana mtu anapokuwa mumariyan mu'jiban bira'yihi asema idha ra'aita ar-rajula lajujan mumariyan mu'jiban bira'yihi faqad tammat khasaratuhu utakapomuona mtu siku zote yeye aona tu yuko katika njia ya sawa siku zote aona ya kuwa yeye ndio wa kusema yeye ndio wa kusema anachokisema yeye ndiyo lazima kikubalike basi huyu faqad tammat khasaratu amepata khasara kubwa katika huu ulimwengu na kesho akhira wal billah kwa hivyo almas'ala mas'ala shar'iyya jambo hili ni jambo la kisheria ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye amekupa hiyo neema ya mke ukaweza kuoa ukajaliwa ukapata nyumba ukakaa naye basi fuata sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala usimchukulie mke wako kuwa ni mfanyakazi usimchukulie mke wako kuwa yuko pale tu kukuhudumia na wala hana ruhusa yoyote kuna baadhi ya kina mama maskini wanapitia mengi kwa sababu waume zao hawana nafasi yoyote ya kuwashauri hawana nafasi yoyote ya kuwajushi ya, ya kuwapasha baadhi ya mambo ambayo yanahusiana na watoto wao hata sasa inakuwa yule mama yuko tu pale kama outsider, haambiwi chochote, hashauriwi lolote, mzee ni kutoa tu amri na kuelekeza mambo yafanywe kama anavyotaka. Na hii ni udikteta wa hali ya juu ambao Uislamu hautambui jambo kama hilo. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuhusia katika kitabu chake na kutuambia kuwa huyu mke ana haki zake na vile vile mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama awsa bihifdhi haqqiha mtume pia sallallahu alayhi wasallam ameuelekeza ame, ame umma wake kuhifadhi haki za huyo mwanamke idha kana jaa haqqul mar'ati fi kitabillahi بقوله عز وجل وعاشروهن بالمعروف الله سبحانه وتعالى asema katika Qur'ani wazi muishi na wake zenu kwa wema hii ni amri kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angalia leo ndugu zangu, utakuta ya kuwa malalamishi mengi ambayo yanapatikana ndani ya ndoa na dhiki nyingi ambayo inapatikana ndani ya ndoa utakuta kuwa kina mama ndio wanapitia mengi na mama ndio kina mama ndio wanapitia mazito mwanaume anamuingiza msichana wa watu kwa box anamkubali labda hata wengine wanawacha masomo yao wengine hata wana sacrifice huyu mume na kutowasikiza wazazi wao kisha baada tu ya muda ibada ya ndoa tayari huyu mwanaume anaanza kubadilika anaanza kuchange anaanza kupitisha mtoto wa watu katika balaa na msukusuko na dhiki na shida na ile ni jambo ambalo Uislamu umetahadharisha ni wangapi ambao wameoa wake wengi sio eti wanawake ndio wabaya lakini asili yake tu huyu ni kuwa ni mtu ambaye hana ile murua hana ile utu wa kuheshimu mwenzake wa angalau kumvumilia mwenzake na hii ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa'ashiruhunna bil ma'ruf muishi na wake zenu kwa wema na shekha atatuambia maana ya al ma'ruf ni nini ونبينا صلى الله عليه وسلم نمت wetu صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع وفي حج وفي حجة الوداع في الخطبة في يوم عرفة angalia mtume sallallahu alaihi wasallam katika siku ya Arafa katika hutuba yake ya haji yake ya mwanzo na ya misho sehemu muhimu kama hiyo vyombo vya habari vyote vimemuelekea sallallahu alaihi wasallam ulimwengu wote washuhudia masahaba maelfu wametega sikio mtume sallallahu alaihi wasallam awsan nasa wa awsal muslimina fakana min wasayahu alaihi salatu wassalam ittaqullaha fi nisaa wakati huu mtume sallallahu alaihi wasallam anaambia wanadamu waislamu ulimwengu muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa katika wanawake ajua ndugu zangu Allah subhanahu wa ta'ala al-asl khuliqa al-insanu dha'ifa Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu kuwa ni kiumbe dhaifu mno Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja hayo katika Qur'an lakini tunapoangalia ile umbile tulizo tulivyoumbwa Allah mwanamke ni kiumbe ambayo ni dhaifu zaidi hivyo ndivyo alivyoumba Allah subhanahu wa ta'ala na udhaifu huu wa kuweza kuikamilisha na kuusupport na na kuupatia nguvu ni huyu mwanaume na katika udhaifu wao wenzetu they are very sensitive ni watu ambao maneno machache neno moja tu inaweza ikamharibia mke wako siku yake labda wewe umeisema kwa uzuri haukukuwa na ubaya wowote lakini nature yao wako very sensitive lakini uovu zaidi udhaifu zaidi ni yule ambaye hataelewa udhaifu huu ambao uko kwa kina dada yeye naye akawa yuko zaidi sensitive hata kuliko mke wake ikiwa mke amejikasirisha wewe nao ukajikasirisha ikiwa yeye atakuwa na udhiwa na mambo madogo madogo wewe nao mambo madogo madogo wewe nao ukawa hivyo sasa ni nani ambaye ataleta ataleta suluhisho katika nyumba ni nani ambaye atakuwa kiongozi ni nani ambaye ata atayafungia macho baadhi ya mambo na akafanya nyumba iendelee kwa raha na na, na starehe na akaweka mbali karaha kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa wasia na kusema mcheni sana Allah subhanahu wa ta'ala kwa watoto hawa wa kike msiwadhulumu kwa sababu ya udhaifu wao msiwadhulumu kwa sababu ya wao ni wepesi kuweza kuwa convinced na kuwekwa kwa box wanavyosema wenyewe kisha ukamweka mtoto wa watu kwa box kisha ukaanza kumdhulumu ukaanza kumfanyia maovu na shari la bali mtume sallallahu alaihi wasallama ausa bihinna khairan ameusia watu kuishi kwa uzuri na kinadada kuishi kwa uzuri na watoto wa kike kuishi kwa uzuri na wake zetu fa azza wa jal Allah subhanahu wa ta'ala anaposema wa hadhihi awwalu huquqi zawjati wal mar'a Allah anaposema wa'ashiruhunna bil ma'ruf hii ni ya kwanza ya mke na mwanamke vile vile kumfanyia wema na kuishi naye kwa wema na jambo linapotokea usione ugumu usione haya kusema nimekosea nisamehe wengi wetu wanaume ni vigumu sana wao kuadmit ya kuwa wamefanya makosa watajaribu ku, watajaribu kuleta excuses na kutaja kujieleza siku maanisha hivi nilimaanisha hivi haikukuwa hivi ilikuwa vile umekosea mwambie tu mwenzako nimekosea nisamehe sitarudia nimekosea nitajaribu kujizuia mwana na jambo hili lakini wewe ukitaka ukitaka kujifanya very smart ukitaka kujionyesha kuwa wewe uko uko uko yani uko mwepe, eh, yani hauna huwezi kosea huwezi ukafanya makosa na siku zote unapofanya makosa unajaribu kumgeuzia mwenzako kesi hili ni jambo ambalo الله سبحانه وتعالى هل هل رضي محمد صلى الله عليه وسلم ام تتحضر شنايو الله اسما وعاشروهن بالمعروف إشيني نواه كووما كووما منافوهزا ما هي معروف انا بسمى ابن كثير رحمه الله تعالى اي طيبوا اقوالكم لهن ketika عاشروهن بالمعروف إشيني نواكزينو كووما كوانزا kwa mazungumzo kama tulivyotangulia kusema wenzetu wako very sensitive kwa hivyo angalia mambo unayosema kabla haujatamka jambo lipime kwanza je hili litamuudhi mke wangu au litamfurahisha je hili ni katika mambo ambayo anayachukia au anayapenda tayyibu aqwalakum lahun yafanyeni mazungumzo yenu kuwa ni mazuri kwa wao mke wako awe anasikia mara kwa mara na kupenda mke wangu mke wako au anasikia mara kwa mara ukisifu chakula chake au anasikia mara kwa mara ukisifu uzuri wa harufu kutoka kwa nyumba yake ikiwa siwe mke amejitahidi mchana amesafisha nyumba nyumba iko safi inanukia harufu nzuri wewe unapoingia hata huwezi kurecognize ile change ambayo imetokea angalau admit ya kuwa alhamdulillah kuanukia leo humu hilo litamfurahisha mke wako sana na litaweka athari kubwa katika katika maisha yenu ya ya ndoa tayyibu aqwalakum lahunna wa angalau wake wawe wanasikia maneno mazuri kutoka kwenu na si wake tu bali hii ni amri aliyotoa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wanadamu wote akasema waqulu linnasi husna siku zote waambieni watu maneno mazuri maneno ya kuridhisha maneno ya kuwafurahisha maneno ya kutia furaha nyoyoni mwao hasa je mke wako katika almaruf ni wewe ku awe anasikia maneno mazuri kutoka kwako mara nyingi hata anapokukosea unapomkosoa ama unavomkosoa iwe ni kwa namna ambavyo hauvunji hauvunji moyo wake so maana ya waashiruna bil ma'ruf kwanza tayyibu aqwalakum lahunna maneno yenu yawe mazuri mnapozungumza na wake wenu wahassinu af'alakum vile vile matendo yenu yawe ni mazuri matendo yenu yawe ni mazuri yale unaoyafanya yawe ni ya kuridhisha jepushe na tendo lolote ovu ndani ya nyumba yako na miongoni mwa matendo maovu ni usizungumze na mtu ambaye mke wako haradhia hasa mtoto wa kike kama yeye isiwe wewe siku zote akiangalia chat zako uko uko free na wasichana ambao si maharim yako unawajulia hali mara kwa mara unawatumia credit unawaonyesha mapenzi na hayo yote mke wako anayajua anayanamuuma na sio eti ni mtu ambaye unataka kumuoa ama nini la hilo ni jambo ambalo kwamba litamuudhi mno lingine ni usiwe wewe yani unamkompea una mke wako na wengine angalia mke wa fulani anavyopika angalia mke wa fulani angalia mke wa ndugu yangu alivyo usimkompea na watu wengine ni jambo ambalo kwamba litamuudhi litamkasirisha na haitakuwa ni katika almaruf wahasinu af'alakum wa hayatikum mtengeze vitendo vyenu na mandhari yenu unavotaka mke wako awe mzuri kwako wewe pia jitahidi uwe mzuri kwake unavyoweza kama unavo anavyotaka unavyotaka yeye kuwa basi kuwa kwake yeye vivyo hivyo na biidhnillah tabaraka wa taala utakuwa unatekeleza sehemu hii ya waashiruhunna bilma'ruf kwa sababu ya muda biidhnillah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akitupatia muda mwingine tutaweza kuendelea na nasiha hizi za kutengeza majumba yetu tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala alete khair katika manyumba yetu na ajalie uhusiano wetu kuwa ni wa kudumu mpaka akhirah wajazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullah